angelikuwa na bonde zima la dhahabu bonde zima la dhahabu ni lake haba an yakuna lahu wadiyan atapendelea zaidi awe atapata mabonde mawili badala ya moja وفي هذا طبيعة الإنسان أنه يحرص على الدنيا ويحب التكاثر بالمال إلا من زكى نفسه وذكرها لقاء الله تعالى na ifaida tumeitaja jana narudia tu zitaje hizi ikiwa ushaandika tosha hapa mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza tabia ya mwanadamu asli ya mwanadamu iko namna hii واحضرت الانفس الشح أصلي يا منادام انا وبخيلي نا ابند ككسانيا ketika mali وانه لحب الخير اي المال لشديد منادام أبين لسان مالي وتحبون المال حبا جمّا Hii ni asli ya mwanadamu زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من, من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إلا من زكى نفسه isipokuwa ووالي وليجتكاس نفس زاو وذكرها لقاء الله تعالى na kuikumbusha nafsi yake kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala yarhamukallah فيه ذم الحرص على الدنيا وحب المكاثرة بها والرغبة فيها نهابا كذلك تونا كسيمانغوا انتكو ويبوبيا سانا الدنيا وحب المكاثرة بها watu wapenda kujisifu kwa kukusanya mali mingi watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad mwingine upenda kujifakhiri waweza kuona mtu tajiri yamtosheleza yeye kununua gari moja akatembea nalo lakini aweza kuwa na gari mia asifie tu tajiri fulani ana gari mia sasa hizo utazipeleka saa ngapi gari zote hata ukaamua kila siku moja kupeleka gari moja usitajitia wazimu lakini watu wafanya sema na collection ya magari ya ajabu ajabu ghali na wengine wazimu wao ni majumba mfano ana majumba mengi sikwambii kuwa yafanyia biashara la ana nyumba mtaa fulani ana nyumba mtaa leo alala huku akitaka alala kule ana nyingine baharini imekaa tu hataki mtu aingie anayeishi na kupigwa upepo wa bahari ni yule mfanyikazi uko pale astarehe naye yeye yuenda pengine akikumbuka atakupumzika yuenda kwa mwaka labda mara kadhaa hamjaona hivyo watu wafanye wako wengi wafanya hivyo hakadha dunia dunia iko hivyo ikiwa mtu atajishughulisha na dunia hakadha dunia alhaakum takathur hatta zurtumul maqabir kumewashughulisheni nyinyi kukusanya mali mpaka mmeingia makaburini mmekufa hamjafanya kheri yoyote so mtu anayeshughulishwa na dunia kwa namna hiyo walan yamla fahu illa turab na hakuna kitakachomridhisha mwanadamu akakinai na kukoma huyu anayependa dunia si watu wote isipokuwa mchanga wa kaburi lake atakapofukiwa na ule mchanga basi ndio atajua hapa sasa nilipofikia basi hakuna tena changu kule duniani lakini maadamu wapumua subhanallah waweza kumuona mtu yale maradhi alionayo pengine wewe ulioko hivyo umuona huyu yuenda huyu lakini yeye akwambia nafikiria wajua nitaka kufanya mashruu fulani nitaka kujenga nyumba fulani wajua muhimu kwa sababu ya future eh baba wewe una future wewe wafa mtu pengine na miaka tisaini lakini bado afikiria future hirs kwa wale wanaopenda dunia wallahi jambo la ajabu sana wamwona mtu auzungumzia mustakbal wa kidunia akiwa na miaka 90 wala usishangae kuna mahali ambapo hakuna watu asema mimi nitakujenga jua watu watakuja kujaa pale alafu kutakuwa ghali pale ikifika wakati huo ushakufa wewe mbona unajisumbua usijishughulisha na ibada zako wewe ulikuwa uende msikitini ukafanya ibada alhamdulillah usubiri siku yako uondoke na husnul khatima alhamdulillah ولن يملا فاه الا التراب فيه ان الانسان لا يشبعه كثره المال حتى يموت ويمتلئ بطنه من تراب قبره na hapa tuona kuwa mwanadamu hashibi na wingi wa mali hata akapewa kiasi gani hashibi mpaka atakapofikiwa na mauti yale matumbo yake yakajaa mchanga wa kaburi basi hapo ndio atatosheka illa man rahima Allah si watu wote isipokuwa wale ambao Allah amewarehemu na hapa niliwatajia mfano kuwa walikuwepo katika masahaba ambao ni matajiri lakini ile mali haikuwa ghuri na kuwashughulisha walikuwepo Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu apigiwa mfano kwa utajiri tajiri sana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ardhah kwa ule utajiri aliokuwa nao na baraka aliyoombewa na mtume sallallahu alaihi wasallam katika biashara mpaka asema naogopa kufungua jiwe njiani sije nikaokota dhahabu chini namna ilivyokuwa mali yake ni nyingi alipofariki dhahabu aliyokuwa yuaimiliki yagawanywa kwa warithi wake akatoa na mashoka awe ah, chukua hii ah, dhahabu yakatoa na shoka leo basi mtu kidogo tu kelele msikitini pia waweza usikae <laughs> akija na gari yake chukua ule ufunguo ya utupa chini kabla kusali kisha tupe na simu yake bu mwajuaje nyi kama na simu fulani mpaka watu wote waone kelele fujo za nini bwana <laughs> ah musta'an hii dunia ajabu sana hebu niwapeni mfano wa Qarun Qarun Allah alimfungulia katika dunia sana Allah subhanahu wa ta'ala sema wa atainahu min alkunuz الذهب والفضة وكذا إذ ذهاب فضة كنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة funguo zake peke yake funguo za vile vyumba vile vimejaa dhahabu na fidha na nini yani zungumza hizo maadini ya ajabu ajabu na mali ya mbalimbali mali kila aina ya mali funguo peke yake zikikusanywa mali pamoja vijana wenye nguvu wapata tabu kuzibeba yani zikawekewa tandiko hivi zikamwagwa pale jua kama hawabebeni sasa watapata tabu kubeba zile funguo Karuni bwana alikuwa akijiona sana akiwaona watu wote wajinga mwerevu yeye ndiyo maana akapewa mali qala innama utituhu ala ilmin indi mina ilmu bana mimi sikupewa bure bure na Allah hizi mali kwa sababu yuwajua Allah minna ilmu kuna watu wako namna hiyo wajiona ile mali Allah aliyowapa kuwa ni uwerevu walikuwa na wale wote wajinga yeye mwerevu na hivi dunia enda hivi hajui kuwa ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala amempa ni rehma Allah amemfanyia alhasil nyote mwajua kilichompata Qarun lakini huyu Qarun hum na vile alivyopewa Allah subhanahu wa ta'ala sema awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alqurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthar jam'a kumbe kulipita na wengine kabla yake walikuwa na mali kuliko yeye si yeye tu asa Allah sema huyu hajui kama sisi tushawaangamiza wengi kabla yake waliokuwa na nguvu kuliko yeye na mali kuliko yeye sasa Qarun azunguka na funguo kama kwa mfano angelikuwa yuwavaa suruali yule Qarun nikupe mfano muelewe msicheke sana lakini kama Qarun angelikuwa vaa suruali angelikuwa zile funguo zake vua suruali chini vuruku yotembea nao sio je angeishi leo watu watembea na kadi alijiona kweli kweli sisi tuishi katika asi mtu atembea na kadi moja tu sijui na milioni ngapi ndani ya account kadi tu linketi nazunguka na funguo kama jishamba Karun lazunguka na funguo zake kama mkulima watu watembea na kadi leo lakini hakuona ye. hakujua hilo leo mtu atembea na kadi bwana kifika mali afanye wachanja tu Shah hatoi senti hatoi shilingi moja pale akifanya hivi shakwisha senti zishakatana huko juu kwa juu shamaliza mambo fungua fungua hapa za kazi yangu tiana kero tembea na kutembea na fungua fungua labda uwe askari gongo unafungua ya kule msio wapi unafungua ya, ya godown sio unafungua choo wewe utakwenda na fungua fungua hizo watu hawana mambo hayo tena wisha mambo yashapita wakati yapitwa na wakati ya kuna baadhi ya nchi hakuna tena hata mbwa mtu yaingia na kadi mpaka kwake nyumbani bofa pip yafunguka kama si kwako wewe utagota mpaka ukome huingii pale ndani sasa karuna angeliishi sasa angejiona vipi ah kumbe kulikuwa kwaja watu wameendelea namna hii lakini ndiyo dunia ilivyo mtu akighurika nayo ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب فيه أن التوبة إلى الله تعالى سبب للانكفاف عن المحرمات والرضا بما قسم الله للعبد من الرزق نهابت ونفائدك وتوبة kuwa وسباب بل kuwa يمت كوكوما bali معصية sababu na kuridhia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemgawia katika riziki حديث نوفوات وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى على رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة الله سبحانه وتعالى هو هتشيك نكفريشوا نواتوويلي mmoja amuua mwenzake kisha wote wawili waingia peponi bila shaka ukisikia maneno utasema hiyo imetokea vipi watu wawili mmoja amuua mwenzake kisha wote wenda peponi Allah afurahishwa na watu wao wawili acheka subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza akasema yuqatilu hadha fi sabilillahi فيقتل Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika sheria yake jihad fi sabilillah kwa masharti ambayo wanaoviona wameeleza apigana huyu mmoja katika njia ya Allah auawa katika vita wakati ule mwenzake ni kafiri si muislamu thumma yatubu Allahu ala alqatil kisha Allah humpa tawfik yule muuaji yule akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah akamsamehe baada ya kumsamehe fayuslim fayustashhadu maana taslimu na uislamu wafuta yale yaliyopita kule nyuma ile madhambi yake asamehewa kisha na yeye aingia katika safu ya waislamu sasa apigana katika kuutetea uislamu kisha na yeye pia afanya nini auawa afa shahidi katika njia ya Allah wakutana wapi watu wawili peponi ah bwana e, pole bwana fana pole bwana mimi ndio nilikuwa eh, lakini si ndio naenda peponi bwana kule kuniua kule nikiwa mimi muislamu mpata daraja shahidi na mimi pia bwana nilisilimu nikauawa katika njia ya Allah nikapata daraja ya kuwa shahidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala huwachekelea watu hawa wawili na kuwafurahikia watu hawa wawili wote wawili waingia peponi nasallallahu min fadli فيه اثبات الضحك لله عز وجل kuna kudhibitisha sifa ya kucheka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa dhahikun yaliqu bijalalihi wa kamalihi na ni kicheko ambacho chalingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala na chalingana na ukamilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala la yushbihu dhahika al-makhluqin wala hafanani na kucheka kwa viumbe hafanani na kucheka kwa viumbe إثبات الضحك لله عز وجل وهو ضاحك يليق بجلاله وكماله ولا يشبه ضحك المخلوقين انا كفنان انك تشيكو تشا فيومبي علي يثبتي شيء صفه نمتوم محمد صلى الله عليه وسلم اكسما ketika هي hadith يضحك الله akamthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala sifa hii mtume صلى الله عليه وسلم ketika فوائد ان الاسلام والتوبه يجبان ما قبلهما اسلام وتوبه حفوتا يلي يليقوا قبلها ان الاسلام والتوبه يجبان ما قبلهما واسلام وتوبه حفوتا يلي يليقيت هو كنيما وان الكافر اذا تاب من كفره تاب الله عليه نكوى كافر akitubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuingia katika Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe yale yaliyopita yote samehe walau kana qad qatala ahadan min almuslimin hata akiwa ameua mtu katika uislamu asamehewa walibratu bihusni alkhatima mazingatio ni kwa mwisho mwema kadhalika katika fawaid fihi الترغيب fi الدخول fi الإسلام kuna mahimizo ya watu kuingia katika uislamu na sisi tofaa tuwaalike watu katika uislamu sababu uislamu ni neema aweza kuishi mtu katika kufur miaka akisilimu ni kama siku aliozaliwa ana dhambi kabisa ah, ndio yuanza bali yale yote aliyofanya katika maovu huko nyuma wakati alipokuwa kafiri yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat Allahu yageuza yale maovu yakawa mema akawa na mema mengi kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala فيه فتح أبواب التوبة بكل وسيلة مهما عظم الذنب كذلك كنا فائدة fungua milango ya tauba kwa kila njia vile itakavyokuwa ile dhambi ni kubwa milango ya tauba iko wazi fihi fathu abwab at-taubati bikulli wasilatin mahma azuma adh-dhanb vile itakavyokuwa ile dhambi milango ya tauba iko wazi akitubia mja Allah msamaha فيه بيان سعة رحمة الله رب العالمين كذلك hapa mna kubainisha ukunjufu wa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala mola mlezi wa ulimwengu wote fi bayanu sa'ati rahmatillahi rabbil alamin tizama namna gani Allah subhanahu wa ta'ala hapa anavyoonyesha ukarimu wake na fadhila zake hawa watu wawili mmoja amuue mwenzake kisha Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja katika hawa wawili amfungulie na kumkunjulia katika rehema zake ampe taufiq yule aliyeua kusilimu na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha awakutanishe wote wawili ndani ya pepo yake subhanahu wa ta'ala وفيه أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة نابا كنا فائدة kuwa kila anayeuawa katika njia ya Allah bila shaka akiwa ni mukhlis basi ni katika watu wa peponi kila aliyeuawa katika njia ya Allah ni katika watu wa peponi fihi anna kulla man qutila fi sabilillah fahuwa fil janna kila anayeuawa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala basi huyo ni wa peponi naam na hapa ndio mwisho wa babu tauba mlango unaofuata ambao tutaanza insha Allah taala kuanzia kikao kitakachokuja babu as-sabr يتعانز إن شاء الله كتك katika كتك kitakachokuja إذا ahyana الله نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك بارك الله فيك